خب بسم الله الرحمن الرحیم ما باب افعال و به فضل خداوند سبحان تمام کردیم رسیدیم به باب اسم در باب اسم ما این نقطه ها رو میخونیم که چه جاهایی اسم مرفوع هست چه جاهایی منصوب و چه جاهایی مجرور چون همانطور که اسم سه اعراب داشت فعل و اسم هم چند اعراب داره یا مرفوعه یا منصوبه یا مجرور ابتدا مرفوعات رو میخونیم بعدش و بعدش در اخیر انشاءالله مجرورات فی المرفوعات درس چهارم در رابطه با چیا هست مرفوعات هست اعراب الاسم على ثلاثه انواع رفع نصب وخفض ولكل منها مواضع كما سترى میگه اعراب اسم بر سه نوعه رفع و نصب و جر و هر یکی از اینا جاهایی دارند همانطور که خواهی دید أما رفعه ففي اثني عشر موضعا میگه اسم در دوازده جا مرفوع است در چند جا؟ در دوازده جا وهي أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدا أو خبرا أو اسما لكان وأخواتها أو اسما لكاد وأخواتها أو اسما لما ولا تا وإن النافيات او خبرا لان و اخواتها او خبرا لا النافیه للجنس ببین در این دوازده جا اسم چیه؟ مرفوع اونا چی هستن؟ میگه عبارتند از یک فائل فائل مرفوع دو نائب فائل سه مبتدا چهار خبر اینا مرفوعات هستند پنج اسم کانه و اخواتش شیش اسم کاده و اخواتش هفت اسم ما و لا و لاتا و ان اینا همشون نافی هستند شیش هشت خبر ان و اخواتش دیگه کجا خبر لای نفی جنس پس فاعل نائب فاعل مبتدا خبر اسم کانا و اخواتش اسم کاده و اخواتش اسم مولا و لات و این نافیات خبر ان و اخواتش خبر لای نفی جنس الفاعل ابتدا اولین مرفوع فائل هست اولین مرفوع چه هست؟ فائل هست دو ما هو الفائل فائل چی هست؟ كم قسما الفائل فائل چند قسمه كيف العمل اذا كان الفائل الظاهر مثنى ومجموعا عمل چگونه هست زمانی که فائل اسم ظاهر فائل ظاهر مثنى یا جمع باشه هل تلحق الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا مفردا آية بفعل علامة مؤنث میچسبه به زماني كفاعل مؤنث مفرد بود بستشيش ما هو حكم الفعل اذا كان الفاعل الظاهر مثنى او مجموعا جمعا سالما حكم فعل جهاز زماني كفاعل ظاهر مثنى يا جمع سالم باشه بستهفت ما هو حكم الفعل إذا كان الفاعل الظاهر ملحقا بجمع السلامة أو جمعا مكسرا أو اسم جمع أو شبه جمع حكم فعل چه زماني زمانی که فاعل ظاهر ملحق بجمع سالم باشد یا جمع مكسر باشد یا اسم جمع باشد یا شبه جمع 28 ما هي مرتبه الفاعل مع الفعل والمفعول رتبه فاعل همراه با فعل و مفعول کجاست 29 متى يقدم الفائل على المفعول وجوبا چه زمان فائل قبل از مفعول میاد وجوبا متى يقدم المفعول على الفائل وجوبا چه زمان مفعول قبل از فائل میاد وجوبا متى يقدم المفعول على الفائل جوازا چه زمان مفعول قبل از فائل میاد جوازا متى يقدم المفعول على الفعل والفائل وجوبا چه زمان مفعول قبل از فعل و فائل میاد به شکل جو حافظم به شرکت کن به شرکت کن خب اینا سوالاتی بود که اینا رو هر یکی از اینا رو پاسخ میده بحث خیلی مهمه اسامه جان این بحث اصلا کل پر از نکات کمکوری این بحث فائل دیگه خب 22 میگه الفاعل اسم مرفوع قدم عليه فعل تام معلوم او شبهه و اليه الیه ببین میگه فاعل اسم مرفوعی هست مقدم شده بر او فعل تام و معلومی یا شبه فعل یا چی؟ و فعل مسند شده به اون چی؟ به اون فاعل نحو مانند نبغ دارس خان نمونه شد نابغه شد خواننده چی شد شاگرد نابغه شد این اینجا قبل از فائل ما که دارس باشه فعل اومده که نبغه هست پس فائل اسم مرفوعه که قبلش فعل تامه معلوم اومده یا شبه فعل اومده مانند الدارسو نابغون ابوه که اینجا نابغ اسم فاعله شبه فعله چون معنای فعلو داره پس اینجا الدارسو مبتدا هست نابغون خبر هست ابو فاعل آ ولی عاملش چیه؟ میگیم شبه فعله که نابغ باشه پس ببین گفته فاعل اسم مرفوعه که قبلش یا فعل میاد یا شبه فعل این نقطه رو باید داشته باشیم چون خیلی ها میگن شاید فقط فعل ها فاعل دارد ولی اینجور نیست شبه فعل هم فاعل داره اینجا ابو فاعل نابغون عاملشه فاعل چی؟ فاعل چی؟ ببین یک نقطه که همه قاطیش میکنند فاعل با اسم فاعل با هم فرق دارد فاعل انجام دهنده فعل رو میگند اسم فاعل اللحاظ معنای دلالت بر کننده کار میکنه ممکنه مفعول قرار بگیره این دوتا رو با هم قاطی نکنیم اسم فائل چیزی دیگه هست فائل چیزی دیگه مثلا من میگم نصر زیدون زید فائل ماه ها الناصر قوی یاری کننده قوی هست الناصر اسم فائل ولی فائل که نیست مبتدای. این دوتا رو باید فرق قائل بشید پس خب مسئله واضح شد یا این اسم مرفوع فاعل که قبلش یا فعل اومده یا شبه فعل که در مثال دوم نابغون شبه فعله و ابو فائل شکل فوائد انما اشترطوا ان يكون الفعل مقدما لانه اذا اخر اعتبر الاسم واعتبر الاسم في صناعه النحو مبتدا نقطه رو میخواد توضیح بده میگه فعل مقدم باشه زیرا اگر فعل مؤخر باشه اون موقع در بحث نحو اون اسمی رو که قبل از فعل اومده دیگه فائل نمیگن مبتداش میگن مثلا اگر ما بگیم زیدون نصره زیدون نصره دیگه زیدون اللحاظ نحوی فائل دیگه نیست مبتداه نصره فاعلش کجا میگیم مستطره پس میگه فعل مقدم باشه زیرا اگر مؤخر شد اون اسم یعنی اون اسمی که قبل از فعل اومده در بحث نحو در مبتدا حساب میشه چه حساب میشه؟ بله و ان یکون تاما لان مرفوع الافعال الناقصه یسمى اسما لها لا فاعلا مسئله دیگه که گفته بود گفته بود فعل فعل تام می باشه مثل نصره مثل کتبه مثل جلسه مثل وجده فعل باید فعل چی باشه چون اگر فعل ناقص باشه دیگه بهش نمیگن فائل اگر فعل ناقص باشه بهش میگن اسمش مثلا کان الله عزیزا کان فعل هست ولی از اونجا که فعل ناقصیه دیگه نمیگیم الله فائلشه میگیم اسمشه میگیم چیشه؟ اسمشه لا فائلن دیگه فائل نیست و ان یکون بله خود خب، در افعال ناقصه پس جمله از خب اسم خبر تشکیل بود نه از فعل فاعل نه فعل ناقص اسم خبر دارند دیگه فاعل ندارند و ان یکون معلوما شرط بعدی اینه که گفته بود که فعل باید چه باشه معلوم باشه مثل نصره نصره فاعل نداره نصره داره ببین چقدر دقیق گفته بود بله لأن مرفوع المجهول يسمى نائب فاعل چون مرفوع فعل مجهول دیگه فاعل نمیگن بهش چی میگن نائب فاعل مثلا اگه ما بگیم نصر زیدون دیگه نمیگیم فاعل زیدون بلکه میگیم چی نائب فاعل مال فعل مجهول رو نمیگن فاعل بهش میگن چی نائب فاعل خب چیز دیگه که در تعریف اسم فاعل آورده بود گفته بود این فعل مسند میشه به فاعل و ان یکون مسندا الیه بيجي فعل مسند باشه بيقول فاعل لأن الاسم المرفوع إلى لم يسند إليه الفعل لم يكن فاعلا میگه زیرا اسم مرفوع اگر فعل به اون مسند نشه بهش دیگه فاعل نمیگند بله دو والمراد خب والمراد به شبه الفعل المصدر اینجا گفته بود فاعل اسم مرفوع که یا قبلش فعل تام معلوم اومده یا شبه فعل الان توضیح میده که منظور از شبه فعل چی رو میگند اصلا نگران نباشید کتاب کامل گفت میگه والمراد بشبه الفعل المصدر واسم الفاعل وافعل التفزيل والصفه المشبهه وامثله المبالغه وما تضمن معنى الفعل وهو اسم الفعل ببین چقدر جالب میگه منظور از شبه فعل مصدر اسم فاعل افعل التفزيل صفت مشبهه امثله مبالغه مثل فعال غفار غفور اینا اسم مبالغه هستن اینا شبه فعلند اینا اسم اینا فاعل دارند و آنچه که معنای فعل داشته باشه یعنی اسم فعل اسم فعل ما دیروز قبلا خوندیم مثلا سه یعنی خاموش شو خب به معنی فعل امره به معنی چیه فعل امره سي قد يجر الفائل لفظا این نقطه خیلی نکات اصلا این نکات رو فقط افراد متخصص در نحو بلدند یعنی کتابی رو که دانشگاه برای شما تعیین کرده کتاب خیلی خوبیه میگه گاهی موقع فائل لفظا مجروره فائل ما شنیدیم کل فائل مرفوع ها ولی لفظا میبینی مجروره کسره داره میگه وقد یجر الفائل لفظا به اضافه المصدر الیه گاهی موقع فائل لفظا مجروره خب چی میگیم میگه ما که خوندیم فائل جز مرفوعاته میگیم آقا محلش جایگاهش اینه که مرفوعه ولی لفظش چیه مجرور محلن مرفوعه لفظا فقط مجروره ماننده؟ سررت من شفاء المريض خب اینجا شاد شدم از شفای مریض اینجا مریض از شف... ببین از سالم شدن مریض ببین از سالم شدن که ما سالم شدن رو مسند کردیم به مریض دیگه خب اینجا اللحاظ معنایی که بیام نگاه کنیم کی سالم شده مریض مریض پس فائل دیگه فائل کی میشه مریض ولی میبینیم که لفظا کسره داره چرا؟ چون مصدر مضافه به اونه شفا مصدره سالم شده خودش میگه میگه گاهی مجرور میشه فاعل لفظا با اضافه شدن مصدر به سمت آن مانند همین مثال پس مریض میگیم لفظا مجرور اما محلن مرفوع چون فاعل دیگه فاعل جز مرفوعات خب او بالبائی یا مجرور میشه به وسیله با فائل مجرور میشه به وسیله چه؟ فائل ولی روش ما اومده او من یا به وسیله من او اللام یا به وسیله لام مجرور میشه از زائدات البته اون موقع اینا زائدن دیگه چه هستن؟ نحو مانند کفا بالعلم حلیته کفا فعل دیگه اگر گفته بود کفا العلم فاعل ما بود نبود حالا همین بای زائدی روش آورده کفا بالعلم کافیست علم از جهت زیور و زیبایی یعنی برای یک انسان همین که علم داشته باشه این دیگه برای زیبایی اون انسان چیه؟ همین کافی علم خب میگیم بالعلم اینجا میگیم کفا فعل ماضی با حرف زائد ولی حرف جر دیگه العلم لفظا مجروح چون حرف جر با روش اومده لفظا ولی محلن میگیم ال فائله و مرفوعه پس اعراب پس میبینی که یک کلمه از لحاظ لفظی مجروره ولی لحاظ محلی چیه؟ مرفوعه اینا خیلی نکات مهمیه ما زارنی من احد ملاقات نکرد مرا کسی کسی فائله ولی میبینیم که قبلش ما اومده قبلش چی اومده؟ ما اومده و اومده چیکارش کرده مجرورش کرده لفظا احد لفظا مجروره ولی محلا مرفوع چون فائله هیهات هیهات لما ادون اینجا هم هیهات هیهات دور شد دور شد آنچه که وعده داده شوید ما فائل هست فائل هیهاته هیهاته البته فعل نیست اسم فعله یعنی اسمی ولی معنای فعل رو داره به معنی بعوده هست به معنی دور شد هست خب اینجا میبینیم که ما چون ل حرف جر روش اومده لفظا مجروره اما محلا چیه؟ مرفوعه چهار یحذف الفعل جوازن میگه فعل جوازن حذف میشه فعل چی میشه مانند نعم اخوکه لمن قال لك هل انتقدني احد ببینید دقت کنید میگه بله برادرت برای تو در جواب کسی که اون از تو بگه آیا کسی مرا انتقاد کرده است تو به جای اینکه انتقدك اخی مثلا انتقدك اخوك تو بگی نعم اخوکه انتقاد رو چکار بکنی مثلا من از تو میپرسم هل جا احد تو به جایی که بگی نعم جا احد یا جا زیدون بگی نعم جا جیب نعم زید بگی نعم زید فعلش کار میکنی بله و وجوبا و بعضی جاها وجوبا فعل چی میشه یعنی باید حس بشه چه جاهایی فیما لو فسره فعل بعده اون جایی که یک فعل دیگه بعدا اومده و تفسیرش میکنه اینجا فعل وجوبا چی میشه هست میشه مانند اذا ابوک امرک بلزوم الرسانتی فاطعه خب اینجا ما میبینیم که بعد از اذا فعل چی شده حس شده میگه زمانی که پدرت دستور داد تو را به لازمی گرفتن ثبات و آرامش پس او را پیروی کن خب اینجا اذا ابو که ببینید اینجا فعل ما وجوبا حذفه فعل ما فاعل ما ابوه ولی فعل کجاه ما گفتیم فعل بعد از فاعل نمیاد میشه قبلشه پس کجاه میگیم حذفه از کجا بدونیم اون فعل چیه از امرکه در واقع جمله چنین هست اذا امرک ابوکه امرکه چون امرکه دوم ذکر دیگه نمیتونیم امرکه اولو بیاریم بعد از ازا مستقیما اسم نمیتونه بیاد هم اگر اومده بود ما بگیم اینجا فعلی حسفه اینجا فعل چیه حسفه پس ابو میگیم فاعله فعلش حذف هست که که هم مضاف الیه هست امرکه تفسیرش میکنه خودش میرو گفته فابوک فاعل لفعل محذوف میگه ابوک فاعل یک فعل چیه محذوفه وجوبا یعنی فعلی که باید وجوبا چی بشه حذف بشه یفسره امرکه امرکه ای که در جمله اومده است اون فعل تفسیر میکنه یعنی به ما میگه که اون فعل محذوف چیه ولا يجوز ذكره و جائز هم نیست که این فعل چی بشه ذکر بشه لانه لا يجوز اجتماع المفسر والمفسر معا چون در در ادبیات عرب جائز نیست هم مفسر و هم مفسر با هم ذکر بشن مفسر این امرکه دوم که اومده مفسر دیگه چیه؟ حسب بله 23 الفائل و قسمان فائل بر دو قسمه ظاهر نحو مشل قائد امیر رفت قائد رفت خب در مشل قائد فائل ما قائد اسم ظاهر دیگه زمیر نیست ها فائل یا ظاهر یا مزمر این دیگه ظاهره این چیه زمیر که نیست مزمر پس ظاهره پس چیه بله و مزمر نوع دومش زمیره و هو خود زمیر هم اما بارز یا زمیر بارز هست تا تم تی تو نه نه این زمایری که دیده میشن توی فعلای ماضی یا مزاره اینا رو میگن چی؟ یا امر اینا بگن زمیرهای بارز مثل تا و الواف، مثل تا در ضربته مثل واف در ذهبو قولک، ذهبتو و ذهبو پس دا در ذهبتو و واو در ذهبو اینا رو میگن ضمیر بارس. ببین اگه میخوایم ترکیبش کنیم اینجوری بگیم ذهب تو ذهب فعل ماضی مبنی بر سکونه البته اینجوری میگیم ذهب تو فعل با فاعل ذهب تو فعل با فاعل فاعلش هم تو محلن مرفوع چون اعراب زمیرها کلا محلیه مبنی هستن دیگه او مستطر یا زمیرها چی هستن؟ مستطرن مانند القائد و مشا خب القائد مبتدا مشا فعل ماضی فائلش هو مستطر چون فاعل قبل نمیتونه بیاد العساکر حضرت لشکریان حاضر شدند خب اینجا هم هیه هست اینجا هم چه هست؟ هي هست که در حضرت داره الفائل یکون صریحا کما رأیت میگه فائل یا صریح هست مثل مثالایی که تا اینجا کار دیدی او مؤولا به صریح یا در تأویل صریحه و هو ما سبک من الموصول الحرفی و صلته میگه فائل فائلی که صریح نیست در تعویل صریح کدومه میگه اونی هست که اون موصول حرفی که باصلش با هم دیگه ترکیب شدن با هم دیگه چی شدن؟ بله چسبیدن مانند بلغری انک نجحته ببینید اینجا دقت کنید واضح میشه رسید به من چه چی چیزی به من رسید به انک نجحته به انک به انک نجحت فاعل ماه یعنی به من رسید پیروزی تو حرف پیروزی سخن پیروزی تو به من رسید خب اینجا بلغه فعل ماضی نون نون وقایه یا هم مفعول بهی انک نجحت این با هم میشه چی؟ فاعل این در تعویل مصدر بلغنی نجاهو که موفقیت تو به من رسید متوجه شدی؟ ببینید همیشه فائل سریح نیست همیشه سریح نیست انه موصول حرفی ها انه چیه؟ موصول حرفیه انه و سلش که بعدا بیاد جملهش که ما بعدش بیاد اینا هر دوتا با هم میشن چی؟ فائل خب فائل اگر یک کلمه نباشه میگیم محلن مرفوع دیگه میگیم چی؟ محلن مرفوع پس فائل یا سریحه مثل ذهب زید سریحه دیگه یا مؤوله نه اون, این از جهت مختلف داره تقسیم بندیش میکنه از جهت سریح یا غیر سریح ظاهر یا زمیره آه از زاویه های مختلف تقسیم بندیش میکنه بعدا میگه عامل هم ببین عامل خب اما اول هم غیر سریح نه ها الاول و كذلك العامل عامل عامل خودمون اون چیزی که فعل و مرفوع میکنه اسم و مرفوع میکنه فاعل و مرفوع میکنه اون میگن عامل مثلا در نصر زیدون نصر رو میگیم عامل چون نصره هست که زید و مرفوع کرده درش عمل کرده فائلش قرار گرفته نه میگه والعامل و كذلك العامل میگه عامل همچنین صریح فینه صریح او مؤول سریح یا عامل ما صریحه یا در تعویل صریحه که خودش میگه در تعویل سریح چه هست و انواعه ثلاثه پس عامل یا سریح هست یا چیه؟ بله که انواعش چند تا هستند؟ ستا الاول اسم الفعل الاول اسم الفعل مانند هیهات من الذله هیهات من الذله خب احاطه چیه اسم فعل فعل نیست چیه به معنی بعوده یعنی دور شد ذلت از ما دور شد پس احاطه اسم فعل منا جار و مجروره از ذلت و فائل احاطه است فائل چه هست احاطه هست الثانی المصدر خب الان عامل اذا منظور از عامل هم فائل مرفوع کنه چه چیزی فاعل مرفوع کن آرگو عامل الثانی المصدر دومین نوش چه هست مصدر هست مانند عجب تو من صدیقه که تعجب کردم از احانت کردن تو دوست را خب اینجا ببینید عجب تو فعل با فائله من که حرف جره احانتی که صدیقک اینجا فائل ما کاف هست احانتک ایهانت کردن تو کی ایهانت کرده تو خب خب عامل چه هست مصدر ایهانت ایهانت مصدره یعنی ایهانت کردن پس تعجب کردم از ایهانت کردن تو دو را میبینیم که عامل ما اینجا چه هست مصدره عامل چیه؟ مصدره الثالث اسم الفاعل وصيغة المبالغة والصفة المشبهة من عامل غير سریح يا مؤول بسريح اسم فائل هست اسم فائل اسم فاعل عامل فاعل داره خودش دوباره چون اسم فاعل چیزی دیگه فاعل خب میگه اسم فاعل و سیغه مبالغه و صفت مشبهه اینا از عواملی هستند که از عاملهای فاعل هستند مانند المدرسه ناجحه تلامذتها اینجا دقت کنید المدرسه مبتدا ناجحتون خبرش ولی خبر ما اینجا اسم فائله چون بر وزن فائله دیگه فائلتون ناجحتون اسم فائله خود همین اسم فائل فائل داره فائلش چیه تو. پس تلامذتو فائله عاملش چه هست میگیم اسم فائل ناجحتون اسم فائل چه ناجحتون مثال بعدی فعال لما یورید فعالون یعنی بسیار انجام دهنده خب فعالون اسم مبالغه هست اسم چه هست؟ سیغه مبالغه هست که ببینیم فائل داره فائلش هم هوه مستطره فائلش چیه؟ به الله برمیگرده یعنی خداوند انجام دهنده است آن چرا که یا هر فائل دیگه که بخواهیم والمدينة نظيفة شوارعها در مثال سوم هم المدينة مبتدا نظيفة خبر ولی نظيفة در عین این که خبره صفت مشبهه هست صفت مشبهه هست خودش فائل داره فائلش چی هست؟ شوارع شوارع فائل عاملش اسم عاملش چیه؟ صفت مشبهه هست بر وزن فعیل دیگه نظيفة فعیله بله ويجري هذا المجرى ما يشبه الفعل من ظرف وشبهه إيه، حرف الجر مع مجروره وأفعل التفصيل بجهبين همین طوری هست آنچه که شبیه به فعل هست از ظرف یعنی يعني ظرف هم هست حرف جر و مجرورش و افعل التفصیل مانند هذا اندهو مالون هذا اندهو مالون این نزدش چه هست؟ مال هست خب اینجا مال فائل هست ولی عاملش چیه؟ ظرف هست عاملش چی هست؟ ظرف هست و فی خزانته کتب نفیستون اینجا هم فی خزانته جار و مجرور هست جار و مجرور هست که کتبون چیش میشه؟ فائل نفیستون هم صفتش لم ارى تلمیدا اجدر به الثناء من صاحب الاجتهاد اینجا هم اجدر اسم افعل تفضیله بر وزن افعل دیگه مثل ازرب انصر اعلم اکبر افعل تفضیله نه اجدر افعال تفضیله میبینیم الثناء فاعلشه السند چیشه؟ فاعلشه 24 إذا كان الفائل الظاهر مثنى أو مجموعا لا تلحق عامله علامة التثنية والجمع لأن الفعل لا يسند إلا إلى فائل واحد بيجي زماني كفائل ظاهر فائل الزمير نا فائل چه؟ ظاهر مصنا بود یا جمع بود فائل چه بود؟ مصنا بود یا جمع بود و اسم ظاهر بود میگه علامت مصنع و جمع روی فعل دیگه نمیاد چرا؟ چون هر فعلی فقط یک فاعل داره هر فعلی فقط چی داره؟ ما هم یک فاعلی براش بیاریم اسم ظاهر یکی زمیر نمیشه دیگه میشه؟ موقعی که ما فعل رو مصنع کنیم مصنع از بهش زمیر میدیم جمعش کنیم زربو واو میگیره زربا الف میگیره هر فعل یک فایلی داره بله میگه زمانی که فاعل ظاهر مصنع یا جمع بود فاعل ظاهر مصنع یا جمع بود علامت تصنیه و جمع به اون فعل نمیچسبه فعل به شکل مفرد بیاد منظور شده مثل نصر زیدانی در حالی که فاعل ما مصنعه ولی فعل ما چیه؟ مفرده مفرده نصر زیدون زیدها یاری کردن باز هم فعل ما چیه این اینو میگه این جمله فیقال میگه گفته میشه ذهب اخواک دو برادرت رفتن ها لا ذهبا گفته نمیشه که ذهبا ذهبا اخواک بلکه چی گفته میشه ذهب اخواک و قامن النیامو لا قامو اشخاص خواب بلند شدن دیگه نمیگیم قامو النیامو بله اما نحو جلس زید و امر خب اینجا یک مسئله ای رو مطرح میکنه میگه اما این مثال اما چیزایی مانند این که جلس زید و امر نشست زید و امر اینجا میگه ما دو تا فاعل نداریم فاعل ما زیده این واب حرف عطفه این سبب شده که ما فعل و تکرار نکنیم این سبب شده که ما فعل و تکرار بگی این بر نیت تکرار فعل در دومی هست این بر چی؟ وگرنه هر دوتا فاعل نیستن و انما لم یذکر نیابت حرف العطف بگی پس چرا فعل ذکر نشده یعنی جلسه زیدون و جلسه امرون بگی به خاطر این که حرف عطف نائب همون چیه فعله فائده فائده كان بعض قبائل العرب مثل بني تي وبني الحارث يلحقون بالفعل علامات التعنيف والجمع إذا كان الفائل مثنى أو مجموعا وقد اتصلت لغتهم هذه إلى العامة من كل الشعوب المتكلمة بالعربية غير أن هذه اللغة ضعيفة وغير مرضية عند الجمهور ولذلك يؤولون ما ورد منها إما على كون الظاهر بدلا من المظهر أو على جعل الظاهر مبتدا مؤخرا والفعل مع الضمير المتصل به خبرا مقدما والنحاة يعبرون عنها بلغة أكلوني البراغيث بله ببینید اینجا یک نقطه رو در رابطه با همین قاعده که بیان کرد بیان میکنه میگه برخی از قبائل عرب مثل بنی تی و بنی حارس علامت تسمیه و جمع به فعل ملحق میکنن زمانی که فاعل مصنع و جمع باشه زمانی که فاعل زمانی که باشه یا جمع باشه فعل هم مصنع و جمع میکنند آره میگه ولی میگه این زبان اینها به بعضی از عوام عوام دیگه رسیده و به کارش بردن ولی این میگه این لغت لغت ضعیفیه و در نزد جمهور زبان لغت راضی شده ای جمهور اینو نمیپسندند و میان تعویل میکنند میان چیکارش میکنن؟ میگن آقا این اسم ظاهری که بعدا اومده این فائل نیست بدل هست از اون زمیر مثلا اگر من بگم نصرا زیدانی خب الف دیگه فاعل ماه پس زیدانی چی بیاد چی دیگه اومده بعدش آه ولی اگر بگم نصر زیدان این مشکلی نداره چون نصر فاعلی درش نیست خب اینو چه تعویل کردن گفتند که آقا نصر زیدانی میگن زیدانی بدل از چه هست از فاعل خودش فاعل میگه تعویلش کردن یا نه اینجوری گفتند که گفتند نصر زیدانی زیدانی رو مبتدای مؤخر میگیریم نصرا که فعل و فاعل هست خبر مقدمش میگیریم یا اینجوری گفتن این دو تا تعویل رو کردن بله اینو البته نحات گفتن این لغت اکلونی البراغیس هست چون در جمله اکلونی البراغیس ما هم و فایل ما دیگه اکلونی خوردن مرا البراغیسو دوباره اومده نه اه بله بس اكلوا البراغیس لغت لغه اذا كان الفاعل المفرد خب قواعد دیگه که در رابطه با فائل وجود داره بگه زمانی که فاعل فاعل مفرد زمانی که باشد یک مؤنثا حقیقیا خب پس میگه زمانی که فائل مفرد مؤنث حقیقی بود زمانی که فائل مفرد چی بود مؤنث حقیقی بود و متصل بود به فعله متصرف و متصل به فعلش بود مثل مثلا نصرت فاطمتو اینجا مؤنث حقیقی فاعل ما فاعل ما چیه و متصل به فعلشه میگه اتصلت بالفعل تا التانیث وجوبا میگه به اون فعل تایتانیس به شکل وجوبی باید بچسبه نمیتونیم بگیم نصره فاطمتو باید بگیم نصرت فاطمتو ببینید این قاعده های کنکوری هستن نحو تعلمت الفتاتو دختران آموختند خب اینجا فاعل ما فتاته که معنیس حقیقیه و فعل هم تا, گرفته یعنی فعل باید مؤنث باشه منظور اینه و وتلوه و صدا میدهد چه؟ کبوتر اینجا هم حمامتو از اونجایی که مؤنث حقیقیه تنوحو به شکل مؤنث اومده چون تنوحو مفرد مؤنث غایبه ینوح ینوحانی ینوحونه تنوحو مفرد مؤنث دیگه فعل مزاره نه بله و اذا کان مؤنثا مجازیا اما زمانی که مؤنث ما چی بود مجازی بود مثل شمس او غیر متصلن به فعلی یا متصلا بعد از فعلش نیومده بود او کان الفعل جامدا یا فعل ما متصرف نبود و جامد بود در این سه حالت جاز ترک و و اثبات و جایزه که فعل مؤنث به کار ببریم و جایزه که فعلو تای مؤنث ندیم تای تانیسش ندیم مانند طلع شمس میتونیم بگیم میتونیم بگیم طلعت شمس میتونیم بگیم سافره الیوم هندون هند درست مؤنث حقیقی ولی بین سافره و هند الیوم فاصله شده میتونیم بگیم سافرت الیوم هند میتونیم بگیم نعم تو میتونیم بگیم نعمت الجاریه چرا؟ چون نعمه فعل جامدیه فعل چیه؟ جامدیه والمختار و اثباتها البته بهترش اینه که تارو رو بدیم بله. فواید يختار التجريد في الفعل المنفصل عن فاعله بإلا نحو ما قام إلا هند ما زارنا إلا هي وذلك باعتبار المعنى لأن الفاعل في الحقيقة محذوف والتقدير ما قام أحد إلا هند إجا گفته بود مختار إن هست كتارو تا رو ثابت کنید ولی میگه جاها مختار إن كتارو صابت رو ثابت نکنید یختار تجرید فی الفعل المنفصل عن فاعله به الله میگه تجرید فعل از تا بهتر است مختار هست یعنی ما فعل تا ندیم چه زمان زمانی که اون فائل ما از فعلش فاصله اومده بود به وسیله الله زمانی که بین فعل و فائل فاصله اومده بود که با الا میگه در واقع در همچنین حالتی اللحاظ معنایی فائل ما اون نیست بلکه کلمه دیگه یک چیه حذفه مثلا شما توضیحش داده با مثال ما قام الا هند نه ایسا جز هند میگه در واقع اینجا فائل ما این از ما قام احدون الا هند ما قام احدون الا هند میگه تقدیرش چونینه تقدیرش چیه؟ به این خاطر در این حالت قول مختار اینه که بشتا ندهیم فعلو ما قام الا فاطمه در واقع چون این است ما قام احد الا فاطمه دو اذا کان الفائل ضميرا لمؤنث اما الحاق تایب بفعله أي سواء عاد إلى مؤنث حقيقي أو مجازي وسواء كان فعله متصرفا أو جاودا ما ده الفتاة تعلمت والشمس طلعت وهند ليست في الدار فائده بعدی اینو میگه اینا خیلی نکات مهمی هستند فائده بعدی میگه زمانی که فائل زمیر مؤنث بود ببینید فائل چی بود زمیر مؤنث بود در این حالت تابش میچسبه فرقی نمیکنه چه مؤنث حقیقی باشه چه مجازی باشه چه فاصله بیاد چه نیاد مانند الفتاتو تعلمت اینجا در تعلمت فاعل ما زمیره که به فتات برمیگرده در الشمس طلعت فاعل شمس نیست زمیره که به شمس برمیگرده هندون لیست در لیست هم فائل زمیره پس اگر زمیر انس بود فائل اون موقع تا ملحق میشه سه اذا كان ما فيه علامة التأنيث علما لمذكر مثل و وبركة لم يجوز الحاق العلامة بفعله نقطه بسیار مهم بعدی اینه میگه زمانی که روی یک اسم علم مذکری علامت تعنیس بود مثل تلحه تله اسم علمه اسم خاصه ولی تا داره یا برکت که اینجا نباید دیگه فریب بخوری و روی فعل تا بیاری پس زمانی که به علم مذکری علامت تانیس علامت تانیس داشت علم مذکر دیگه نباید لم یجوز الحاق العلامت به فعله جایز نیست علامت تانیس الحاق کنیم به فعل بله چهار اذا کان العامل ماضیا زمانی که عامل ما فعل ماضی بود او صفتا یا صفت بود یا چی بود؟ وضعت فی آخره تا التانیث در آخرش تای تانیث میاد در آخرش چی میاد؟ در آخر همین فعل چی میاد؟ یا در صفت تای تانیث بیاد مانند ذهبت هندون فعل ماضیه پس در آخرش چی اومده؟ تایتانیس یا صدیقی محذبتون محذبتون صفته در آخرش چی اومده؟ تایتانیس اومده و اذا کان مضارعا اما اگر فعل مضارع بود دیگه اینجا تایتانیس به فعل نمیدیم اینجا تا رو در اولش بیاریم مثلا اگر یزربوه میگیم تزربو تزربو فاطمتو تنصرو زینبو متوجه شدید دیگه تای تنیس در آخرش نمیاریم میگه وضع تا المضارعه فی اولی در اولش مانند اخوک تو فصاحته تعجبونی فصاحته از اونجا که فائل ما فصاحت مؤنثه دیگه تعجبو هم فعل مزاره دیگه در آخرش تای تنیس ناردیم بلکه در اولش چی آردیم بله چون یعجیبو یعجبانی یعجیبونه تعجبو مفرد مؤنث تا میگیره 26 اذا كان الفائل الظاهر مثنى او مجموعا جمعا سالما يجري معه الفعل كما يجري مع المفرد میگه زمانی که فائل ظاهر مثنا یا جمع سالم بود زمانی که فائل ظاهر مثنا بود یا جمع سالم بود همون مسائلی که روی مفرد می اومدن اینجا هم میاند فیقال گفته میشه جا المؤمنون همون احکاماتی رو که در مفرد داشتیم اینجا هم همون احکاماتو داریم اگر مذکر مذکره اگر مؤنثه جا المؤمنون جاءت المؤمنات ام تره او ام ترت السماوات از اون جایی که فاعل ما مؤنث غیر حقیقیه میتونی فاعل مفرد مذکر به کار ببریم و میتونیم چیکارش کار ببریم مؤنث جا الرجلانی آ، مثل مفرد که قبلا خوندیم قامت المرأتانی همون احکامات بین که تا اینجا کار خوندیم کما یقال جاء المؤمن جاءت المؤمنه امتره او امترت السما هر دو تا جایزه در دو سما که معنیسه غیر حقیقی هفت اذا كان الفاعل الظاهر ملحقا بجمع السالم دقت کنید میگه زمانی که فائل ظاهر ما ملحق به جمع سالم بود بعضی کلمات داریم در کتاب نحوی شما میبینید اینا ملحق به جمع هستن ملحق به چه هستن؟ کلمات مشخصی هستن میگه زمانی که فاعل ظاهر ملحق به جمع سالم بود مانند البنین و البنات او جمع مکسرا یا جمع مکسر بود فاعل یا چی بود؟ مانند العلماء و والنیاق او اسم این یا اون فاعل ظاهر ما اسم جمع بود مثل نسا یک کلمه از دلالت بر چی میکنه؟ یا قوم او شبه جمعین یا شبیه جمع بود مانند الشجر درختان هر درختی رو میگن شجر دیگه چون اسم جنسه نه جاز الحاق و و ترکوها در این حالت ها میتونیم تا رو بیاریم و میتونیم چیکارش کنیم حذفش کنیم فیق... مانند فتقول مانند جاء البنون چون بنون ملحق به جمع مذکر سالمه میتونیم بگیم جاء البنون میتونیم بگیم تل بنون میتونیم بگیم خب همچنین او البنات او العلماء او الجواری او النياق او النساء بله برای اینا هم میتونیم مذکر رو کار ببریم و میتونیم مؤنث و اثمر الشجر میتونیم بگیم میتونیم بگیم اثمرته الشجر 28 الاصل في الفائل ان يتاخر عن الفعل اصل اصل بر اینه که فائل بعد از فعل بیاد البته این هنوز جمله تمام نشده است فعل میشه بعد از فاعل بیاد چی فاعل میشه بعد از فعل بیاد میگه اصل فی الفاعل ان یتأخر عن الفعل و یتقدم علی المفعول میگه اصل بر این است که فاعل بعد از فعل و قبل از مفعول باشه ببینید اصل بر این است که فاعل بعد از فعل و قبل از مفعول باشه مانند ضرب زیدون امرن زد زید امر را که فعل ضربه هست زیدون فاعل هست امرن هم چیه مفعوله فائده تبصري روزه ذکر میکنه فلو تقدم زید على الفعل میگه اگر اومد اینجا زید قبل از چی اومد فعل لاعتبره النحویون مبتدا لا فاعلا اینجا میگه دیگه نحوی ها اونو دیگه فاعل حساب نمیکنن بلکه چی حساب میکنن مبتدا واختلف المعنى بتقديمه بيجي با تقديمش معناها فرق میکنه فكأنك تريد زيادة التنبيه إلى الشخص الضارب إنه زيد لا إلى الضرب اینجا یک نقطه خیلی ریز معنایی وجود داره میگه موقعی که تو اومدی فا و قبل از زربه اومدی گفتی و زربه امرن اینجا تو میخوای ذهن شنوانده رو ببری که آقا اون کسی که زده کی بوده زید بوده آره میخوای زیادتا متوجه کنی که زارب کی بوده زائد بوده 29 يقدم الفاعل المفعول وجوبا في ثلاثة مواضع مقدم مش فاعل بر مفعول بشكل وجوبي در سجا مقدم مش فاعل بر مفعول وجوبا در چند جا در سجا ببینید فاعل بر مفعول وجوبا مقدم میشه این باید, باید قبل از مفعول بیاد اذا خفی اعرابهما وخیف اللبس زمانی که اعرابشون پوشیده باشه و ما و ترس این بره که کدوم یکی از اینا فاعل و کدوم یکی چیه مفعول مانند اکرم ابی عمی ببینید در ابی و عمی از اون جایی که مضاف بیای متکلم هستن اعرابشون ظاهر نمیشه خب اعراب که ظاهر نشه اگر ما اول مفعول بیاریم بعدش و حرکت هم ندارن چون اگر حرکت می داشتم سوری که مرفوعه فاعل اونی که منصوبه چیه مفعوله ولی اینجا حرکتی ندارن پس در همچنین جایی باید اول فاعل رو بیاری دوم چی رو در این مثال اکرمه، ابی امی ابی فاعل اب فاعله و ام چیه مفعوله بله باید در چنین جایی اول فاعل رو بیاری بعدش مفوله. دیگه چه زمان فاعل اول بیاری، بعدش مفعوله؟ اذا کان المفعول محصورا فيه زمانی که مفعول محصور فيه باشه یعنی فقط مفعول ما همون یکی باشه ما افسدت الدیم الا اربنا خب چی معنی کرتو بوده گرتو؟ خب پس میگه نابود نکرد باران پی در پی مگر سرزمین ما را خب اینجا مفعولو محصور کرده یعنی فقط سرزمین ما رو چکار کرده؟ از بین برده پس در همچنین حالتی که تو میخوای مفعول و محصور کنی باید اول چرا بیاری؟ فاعل و خب فاعل اینجا چیه؟ دیمو هست سوم جایی که فاعل باید قبل از مفعول بیاد بحث زمیره اذا کان و زمیر متصلا اگر فاعل زمیر متصل بود خب به فعلش باید بچسبونی دیگه حق نداری که بیچاره رو فاصله بیاری مانند جنینا الثمر میوه رو چیدیم خب اینجا که جنینا الثمره نا فاعل فاعل متصله دیگه زمیر متصله پس اول فاعل میاد بعدش ثمره که مفعوله بعدش میاد يقدم المفعول الى الفاعل وجوبا في ثلاثه مواضع مقدم میشه اینجا برعکس مفعول بر فاعل به شکل واجبی در سجا یعنی اول باید مفعول بیاری بعدش رو فائلو اذا كان الفاعل محصورا زمانی که فاعل محصور باشه مانند انما حذب الناس الدین القویم همانا تهذیب کرد مردم را فقط دین قوی فقط دین قوی مردم را رو چکار کرد پاک کرد پس اینجا از اون جایی که ما میخوایم فائل و محصول کنیم که فقط این چیز بوده باید کجاش بیاریم در آخر پس انما حذبه الناس حذبه فعل ما هست الناس مفعول ما هست الدینو هم چی فائل ما هست القویم هم که صفت دینه بله ما حذب الناس الا دین القویم اینجا هم تهذیب نکرد مردم را جز دین قوی از اون جایی که دین محصوره پس در آخر شاورده مفعولو که الناس هست اول شاورده دو اذا کان زمیر متصلا والفائل اسم ظاهرا دومین جایی که اول مفعولو بیاری بعدش فائل رو زمانی که مفعول فعل چی زمیر متصلی باشه و فائل هم <coughs> اسم ظاهری باشه در این حالت اول مفعوله رو بیار بعدش چی رو فاعلو مانند افادنی کلامک سخن تو مرا فایده داد افادنی فایده داد مرا مرا مفعوله کلامک سخن تو از اون جایی که مفعول که من باشم ای باشه زمیر متکلم یا باشه زمیر متصله اولش آوردیم و فائل که اسم ظاهره چی کارش کردیم در آخرش آوردیم سه اذا اتصل بالفائل ضمیر المفعول زمانی که متصل باشه به فائل چی زمیر مفعول مانند ابتلا ابراهیم ربه اینجا هم به فائل ما زمیری متصل است که به مفعول برمیگرده ما آزمایش کرد ابراهیم را پروردگارش پروردگار که فائله بهش زمیر چسبیده که به مفعول برمیگرده اینجا هم فائل رو در آخر میاریم ابراهیم که هم مفعوله در ابتدا اومده است فواید فلو قدم الفائلو في الأول لاستلزم وقول حصر على المفعول وهو خلاف المراد میگه اگر در اولی در این سجای اول که گفته بود مفعول قبل از فائل بیادا میگه در اولی اگر فائل اول بیاد و مفعول در آخر بیاد اون موقع حصر میره روی چی؟ روی مفعول میره یعنی ما در واقع مفعول رو حصر کردیم نه فائل رو پس مجروریم که فائل رو در آخر بیاریم که اون موقع حصر چیه؟ محصور فائله محصور چیه؟ فائله میگه دلیلش داره میگه که چرا در اولی ما در حصر چرا فائلو در آخر بیاریم و اما فی ثانی فلی بی جواز فصل زمیر ما امکان اتصاله میگه در دومی به خاطر که ما نمیتونیم آقا زمانی که تا زمانی که امکان داره زمیر رو متصل کنیم نمیتونیم فاصله بیاریم جداش بیاریم زمیر فصل بیاریم و اما فی ثالث فلی عود الى بگید چرا در سومی ابتلا ابراهیم ربه اینجا فائل رو در آخر بیاریم میگه به خاطر این که اگر ما اول رب و بیاریم ربهو بعد ابراهیم و زمیری که به رب چسبیده به ما بعد برمیگرده اینجوری جایز نیست که زمیر هم اللحاظ رتبه و هم اللحاظ لفظ به ما بعد برمیگرده اگر ما بیاریم اول رب و بگیم بعدا ابراهیمو ها اینجا زمیر ما به چی برمیگرده به ابراهیمی که ما بعدش اومده اگر بگیم ابتلا ربه ابراهیم این اشتباه میشه چرا چون زمیر ما هم لفظا و هم رتبتا به چی برمیگرده به ما بعد این جایز نیست در کلام عرب دو لا يعود الضمير الى الى المتاخر لفظا ورتبه الا في مسائل میگه زمیر نمیتونه هم لفظا و هم رتبتا به ما بعد برگرده مگر در چند جا احدها عود الضمير من المبدل منه على المبدل نحو اكرمته الضيفه. یکی از جاهایی که زمیر میتونه به ما بعدش بر بگرده زمیر از مبدل منه بر بگرده به چی؟ بر مبدل بر چی؟ یعنی بدل شده از اون از اون چی شده؟ اکرام کردم او را الضیفه خب الضیفه بدله مبدل منهش چیه؟ هو دیگه اینجا جایزه اینجا چیه؟ الثاني عود الزمير من أول المتنازعين على المتنازع فيه أكرماني وتفضل علي أخواك اینجا در اکرمانی در اکرما میبینیم که زمیر به ما بعدش چه شده؟ برمیگرده بازگشت زمیر از یک از اولین متنازع ما اینجا دو, تا متنازع داریم اکرمانی و تفضلا هر دوتا با هم درگیرند که این اخوا فائل کدوم یکی از اینا باشه دو تا فعل اومده اکرمانی و تفضل علی اخواک اینا با هم درگیرن که این فائل مال کدوم باشه ها میگه در این حالت جایزه که زمیر متنازع اول بر متنازع فیچ کار بکنه بر بگرده یعنی در این حالت جایزه که زمیر به ما بعدش و ثالث او دو ضمیر مبهم الا ما يفسرون سومین جایی که میشه زمیر به ما بعدش بر بگرده لفظا و رتبتا اونجایی که زمیر مبهم باشه و بر اون چیزی که داره تفسیرش میکنه بر بگرده به ما بعدش بر میگرده ولی اون ما بعد داره تفسیرش میکنه داره چیکارش میکنه مانند نعم رجلا علیو در نعمه رجلا علیو علیون خب طبق یکی از اعراب ها طبق یکی از یا اعراب ها در نعمه زمیری هست که به علی برمیگرده چون این دو اعراب داره یا در ربهو لبیبا زارنی در ربهو اینجا هم هو برمیگرده به لبیبت آه؟ چون چه بسا اون شخص مبهمه لبیبن اومده چیکارش کرده؟ تفسیرش کرده چیکارش کرده؟ که میگه این منظور از این زمیر کیه؟ لبیب یعنی عاقل این هیه الا حیاتون دنیا اینجا هم هیه به حیات برمیگرده که ما بعدشه قل هو الله احد اینجا هم که هو به الله برمیگرده پس در این حالت ها میشه زمین به ما بعدش گرده سی یک یقدم المفعول على الفاعل جوازا عند وجود قرینه معنویت نقطه بعدی میگه مقدم میشه مفعول بر فائل جوازا وجوبیشو گفت الان جوازیشو میگه هنگامی که میگه قرینه معنوی وجود داشته باشه مانند فهم المعنا موسی یه جای گفته بود که اگر اللحاظ ظاهری با هم دیگه مشکل داشتن و ما تشخیص نمیدادیم که کدوم یکی فاعل کدوم یکی مفعول اونجا باید اول فاعل رو بیاردیم بعدش چی رو اما اگر قرینه معنوی به ما میگفت که آقا فاعل اینه مفعولونه میشونیم ولو اینکه لحاظ حرکتی هم قابل تشخیص لحاظ معنایی هستن مثلا فهم المعنى موسی اینجا ما میدونیم اونی که معنی رو فهمیده کی بوده موسی بوده پس اینجا میتونیم موسی که فاعل در آخرش چون هم موسی اعراب تقدیری داره هم معنا اعرابشون ظاهری نیست ولی از قرینه معنایی ما تشخیص میدیم که اینجا فاعل کدومه او لفظیتا یا لحاظ لفظی مانند ضرب اخاک الامیر بله اینجا اللحاظ لفظی ما تشخیص میدیم که اخا مفعول است و امیر چیه؟ پس اگر قرینه معنوی یا قرینه لفظی وجود داشت میتونیم اول مفعول رو بیاریم و بعدش فائلو غیر ان حفظ ترتیب اولا اما ولی بهتر اینه که ترتیب رعایت بشه ها داره میگه بچه های خوبی باشید ترتیب رو رعایت کنید سی و دو یقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا فی ثلاثه مواضع مقدم میشه مفعول هم بر فاعل و هم بر مفعول چی هم بر فعل و هم بر فاعل آقا مفعول هم قبل از فاعل بیاد هم قبل از فعل وجوبا در سه جا یعنی مفعول تو ابتدا بیاری بعدا فعل و فاعل متى کان له صدر الكلام اون جایی که مفعول از اون کلماتی بود که جایگاهش صدر کلامه من رأیتا کی رو دیدی خب من استفهام دیگه همیشه جاش کجاه صدر کلامه پس بعد ولو که مفعول بالی بعد قبل از فعل و فاعلش بیاری پس میگی من مفعول محلن منصوب رأیتا فعل با فاعل این تضرب اضرب هر کی رو بزنی میزنمش اینجا هم این جایگاهش درست مفعول تضرب تضرب هست ولی جایگاهش صدر کلامه جایگاهش کجاست متى وقع فعله بعد فاعل جزایی فی جواب فی جواب اما وليس للمفعول للفعل معمول آخر مقدم مانند اما یتیمه فلا تقر میگه هرگاه که فعلش بعد از فای جزا در جواب اومده بود آه؟ در جواب اما هرگاه فعل بعد از فای جزا در جواب چی اومده بود؟ اما اومده بود اینجا هم دیگه مفعولو قبلش ذکر میکنی و معمول دیگه هم نداشت معمول دیگه هم مانند اما الیتیمه فلا تقر اینجا یتیم مفعوله یتیم چیه؟ چون این فا در جواب اما هست بله بخلاف اما اليوم فادی واجبک برخلاف این مثال اما اليوم فادی واجبک اینجا واجبک بعدش اومده است چرا اینجا چون اینجا عدی معمول دیگه ای داره معمول دیگه ای الیوم هست جست اذا کان زمیرا منفصلا زمانی زمانی دیگر که باید مفعول قبل از فعل و فاعل بیاریم زمانی که منفصل بود مانند ایاک نعبدو ایاک آقا زمیر ما زمیر چیه منفصله پس اینجا نمیتونیم بگیم نعبدو ایاک باید بگیم ایاک چون مفعول ما زمیر منفصله به خاطری الا اذا وقع بعد الا مگر در یک حالت مگر در یک حالت ما میتونیم زمیر منفصل رو در بعد از فعل و فاعل بیاریم زمانی که بعد از الا اومده بود زمانی که این زمیر منفصل ما بعد از چی اومده بود ماننده ولا نعبد الا اياك اینجا ایاکه با وجود این که زمیر منفصله مفعول ما ولی چون بعد از الا اومده بعد از فعل میبینیم که اومده بعد از فعل و فاعل نعبدو در نعبدو فعل نعبدو هست فائلش نحنو هست مستتر وجوبا که هم مفعول ما هست با این با, وجودی که زمیر منفصل هست ولی از اون جایی که بعد از الا اومده جائزه که بعدش بیاد موفق ما